varbūt tās nedaudz atgriežoties atpakaļ pie tām eh, politiskām, apolitiskajām lietām, eh, Lutāņu baznīca eh, ir tāda ar lielāku pašnoteikšanos kā katoļi. Vismaz tāds priekšstats ir. <laughs> Un, un jautājums ir, vai tam līdzi nāk arī lielāka kaut kāda politiska atbildība par bībeles tekstu interpretāciju un, un tādām lietām tādā gadījumā. Es domāju, ja ir, ja ir ja, piemēram, katoļu baznīcā, tāpēc, ka ir pāvests, piemēram, tā, tā, tad priesteris gatavojoties uzrunai, svētrunai, tad viņš saka, nu tad es esmu kaut kur mazāk atbildīgs <laughs> par to, kā es interpretēšu rakstus. Visticamāk, tas jau tā nedarbojās. Nu, mēs varbūt biežāk varam atsaukties, bet kā mēs redzējām, piemēram, arī mūsu baznīca arī mācītāji atsaucās varbūt uz citu, uz citu vai uz arhibīskapu, piemēram, viedokli. Um, es ceru, ka es nedzīvoju tādā ideālistiskā pasaulē, manuprāt, kad katrs cilvēks, kas atver rakstus, lai pēc tam publiski mācītu, nu, tur ir tā atbildība, kas ir Dieva un cilvēku priekšā. Un tur diez vai mēs varam tā mērīt, tāpēc ka katoļu baznīcā varbūt ir cita nedaudz baznīcas struktūra, ka tas kaut kā īpaši atšķiras. Es domāju, ka nē. Bet kas tad ir atšķirības starp katoļiem un luterāņiem. Jo, teiksim, skatoties no tāda laika pozīcijas, man liekas, ka luterāņu baznīca vairāk balstās uz prātu un individu, kurš tad ir tas, kurš pašnosakās. Tā var teikt, un tas, kurš interpretē, un tas, kurš ir atbildīgs. Šis ir ļoti sāpīgs jautājums, ar mēs jau nebrauksim iekšā. <laughs> Piefiksējām. es domāju par to demokrātiju ja, un baznīcu. Un, un Es, es domāju, ka baznīcai vajadzētu būt tādai iekšējai demokrātijai, jebkurā gadījumā. Jo demokrātija tā ir tāda cilvēka vienlīdzība, ja vien, vienlīdzīgas tiesības visiem, balss tiesības visiem, viedokļu brīvība un tā tālāk. Un tas ir ļoti svarīgi. Man liekas, ka arī baznīcā ir šī vide tāda brīva un atvērta. Bet, bet nu, man, man, manā skatījumā šī, šis demokrātijas tā, ideāls kaut kā nevienmēr realizējas. Ja, jo, Kaut vai mums bija arī šodien tā prezentācija par, par dāvanām, ja, kas, kas tiek lietots šis vārds dāvanas uh, intervijās, un kur, kur, kur tiek būtībā no, tā, no tādas bībeles perspektīvas, no tādas uh, Kristus mācības perspektīvas, ja, šīs garīgās dāvanas ir pieejamas visiem. Viņas tiek izdalītas visiem, tur netiek šķiroti ja, cilvēki pēc vecuma, pēc auguma, pēc svara pēc dzimuma un tā tālāk. Ja. Nu, šī, šī, šī demokrātijas tāds princips, kas tur ir redzams rakstos, ja, viņš īsti nerealizējas. Ja. Baznīcā jau mēs, mūs, mūs visi tēmi par to, ka nu, sievietēm nav. Tomēr tajās intervijās parādās, ka, ka, ka cilvēkiem, kas atbild uz šiem jautājumiem, liekas, ka Dievs tomēr citas dāvanas dod sievietēm un citas dāvanas vīriešiem. Uh, tas ir viens. Nu, otrs jautājums, piemēram, arī eh, demokrātija, ja, kur baznīca cilvēki piedalās politikā. Mēs visi ejam uz vēlēšanām. Mācītāji arī iet uz vēlēšanām, biskupi un arhibīskapi iet uz vēlēšanām. Bet nu, ir kaut kā tas, tas princips, ka nu, mēs jau no kanceles nekad nesakām, par ko mēs iesim vēlēt. <laughs> Ja, un un draugs neaicinām par kaut ko vēlēt, ne, jo mēs gribam saglabāt šo, šo drošo, brīvo vidi, kur katrs cilvēks pats nosaka to, kā viņš tālāk ies. Nu, tad atkal no šāda viedokļa skatoties, tādi, nu, tādi vēstules, kuras paraksta biskupijā par dažādiem problēmu jautājumiem, šo balansu izjauc. Jā. Jo, jo momentā nu, vide baznīcā sadalās. Jā. Vieni, kas piekrīt un saka, pareizi, mēs ar tā domājam, bet bet ir citi, kas nē, un, un uzreiz veidojas tāda kā spriedze. Ja? Un, un, un, un, un, protams, ka sliktākās pozīcijās ir tie, kas nepiekrīt. Ne? Tā kā man liekas, ar to demokrātiju, ka viņi noteikti ir vēlami, bet ar viņu neiet viegli baznīcā. Kur vispār iet viegli ar demokrātiju? Tas ir jautājums. Varbūt tās arī eh, biskups grib reaģēt. Ja? Jā, es domāju, man atmiņā, cik ja man nebija, es neatceros nevienu biskupa parakstītu vēstuli, kur bija nu, aicinājums par kaut ko balsot, par vienu vai par otru. Tas, ka biskupi aizstāv kādu. Uh, Uh, viņuprāt, svētos rakstos balstīt uh, patiesību vai kārtību, un viņi par to iestājās. Um, tas, es domāju, ir viņu pienākums. Um, Un tur es tiešām neredzētu, ka tādā veidā viņi kļūst politiski. Viņi ir uzticīgi rakstu atklāsmē. Un, kā jau iepriekš mēs dzirdējām, tādā gadījumā nevar nerunāt. Varbūt šodien arī nevar nerakstīt. Nu, tā tas nav, nav vienīgais komunikācijas veids, rakstīšana. Tādā gadījumā varbūt tās pat nedaudz tālāk paņemot un nu, plašāku tādu jautājumu atkal. Kāda es vēl varu nedaudz reaģēt uz to ah. pirmo, kur bija runa par svētā gara dāvanām. Uh, Um, es, es ļoti labi saprotu to domu gaitu, uh, un, un, un tā varbūt var skatīties. Es pieņemu, ka ir cilvēki, kas tā skatās. Taču atkal um, personīgām kalpošanām, ģērtrūdas draugiem, nu, tēmām par garu dāvanām mums ir bieži uh, teikt, cilāta un mācīta tēma. Un es redzu, ka tās dāvanas, ko cilvēki atklāja, uh, neatkarīgi no dzimuma viņi var realizēt baznīcā. Uh, šis viedoklis varbūt uh, vairāk pārstāv to domu, ka ir kādas svētā gara dāvanas, kuras ir iespējams tikai un vienīgi eksplicīti īstenot um, mācītāja amatā, jo citur tas nav iespējams īstenot. Nu, ja mēs tā skatāmies, tad, uh, tad, tad, tad to domu var saprast. Bet, bet tas nav jāvaicā, kuras. Mm. Nu, tad, tad varbūt tur ir jāvērts runāt jau konkrētāk. Es gribēju atkal tādu plašāku jautājumu visā šajā kontekstā, gan ar to demokrātiju. Kādu lomu vispār baznīcai sekulārā sabiedrībā? Kā? Ko var redzēt gan pētījumu ietvaros, gan varbūt tās ir tā no nu, iekšpuses no nu, baznīcas vidas. Es saprotu, pakucēšu. Nu, katrā ziņā baznīcas nomai nevajadzētu būt sabiedrības ceļošai, es domāju. Viņai vajadzētu būt kā tādai, kas, e, kas spēj sabiedrību vienot kaut kam tādam, kuram kam piekrīt e, dažādi domājoši cilvēki. Un, un, un tāpēc es domāju, ka, ka šeit šī te, jā, tāda, tāda baznīcas politika, varbūt ja tas vārds mums nepatīk, bet nu, tā baznīcas vīzija, tā divu valstības vīzija, tomēr ir kaut kas tāds, kas spēj vienot visus cilvēkus, jo viņi pietiekoši tāda nu, vispār ir vispārīga un, un, un vispār cilvēciska šī vīzija ir. Un, un to arī vajadzētu, es domāju, pārstāvēt, nu, vairoties, nostāties kaut kādu konservatīvo vai liberāļu pusē, bet, bet mēģināt iet to, nu, to tādu, tādu nu, evaņģēlītu. Dievu, dievu valstības pasludinājumu ceļu, ja, kāds viņš ir, kāds viņš parādās arī Kristus vārdos un viņa, viņa attieksmē pret cilvēkiem un kā viņš ir ļoti daudz lietas varbūt arī izmainīja ar savu kalpošanu, ļoti daudz priekšstatus izjauca un, un, un, un lika mums daudz ko pārvērtēt un pārdomāt. Nu, es domāju, ka tas ir tas drošais veids, kur mēs varam iet un sekojot viņam, vai ne, eh, nešķelt sabiedrību, vai vismaz aicināt nešķelties sabiedrību. Vai jūs man iepazīstināt ar to Kristu, par kuru jūs runājat? Es pazīstu citu. Tiešām. Es esmu nācis nes zobenu, nemieru, šķelšanos Es esmu nācis ugunmest uz zemes. Mm. Es pazīstu apakstu Pāvilu, kurš baznīcā, tāpat kā jebkurš, saku, tikai muļķis dabū pērienu baznīcā. Viņš ieiet sinagogā, viņš runā un beidzas ar to, ka viņu pēr un vajā un zem. Par to jūs man iepazīstināt ar to puisi, ko jūs saucat par Kristu. Es tādu nepazīstu no svētiem rakstiem. Es pazīstu citu Kristu. Te mēs redzam to, to kur tu jautāji Ilvi, to jautājumu par eh, ko darīt vienkāršiem cilvēkam. Ka, ka tā problēma jau īstenībā nav tikai vienkāršā cilvēka, bet tā ir tāda no eh, jau konfesiju un, un, un mācītāju jau <laughs> problēma. Ja? Jo, protams, ka visas protestantiskās baznīcas jau turās pie šī te, principa, ka raksts izskaidro rakstus, to, to, to pateiks āmen, un jā, gan, gan ne tikai luterāņi to, to pateiks baptisti un metodisti un vasaras svētku cilvēku un adventisti. Tas, tas, tas, ir, tas ir karoks visiem protestantiem, bet, bet mēs redzam, cik daudz ir šo protestantu, ka, ka nevar jau tomēr ar šo principu tomēr cilvēki palikt vienās pozīcijās un, un te arī tas parādās, ka mēs it kā runājam par dažādiem, eh, dažādiem Jēzus Kristus attēliem vai ne? ka tas, es domāju, tieši to parāda, ka nu, diez vai mēs tā varam tagad tā domāt, kad, kad ir kaut kāda tā vēsts par Dieva valstību, kur pilnīgi visus cilvēkus mūsu, mūsu sabiedrībā, kāda tā ir, ļoti polarizēta un, un vērtību ziņā un reliģiski daudzveidīga, kas spētu iekļaut un apvienot. Nu, tā, tā, man liekas, ir tāda utopija un varbūt pat nedaudz cilvēku mānīšana. Um, Kas baznīca, ko baznīca sekulārā sabiedrībā var darīt? Nu, pildīt savu aicinājumu. Um, sludināt Dievu vārdu ar vārdiem un ar darbiem, kā mums arī pirmīt sacīja. Um, gan paužot, gan paužot to, ko mēs Lutāņu mēdzam saukt par bauslību, proti, nu, kā dievu vārdu, kāds skaidrs atskaites punkts, gan arī evaņģēlīja par Kristus piedošanu par izlīdzināšanos ar Dievu, par svēto garu, kas mums dod iespēju mainīties eh, kā cilvēkiem. Un, um, um vai tas, eh, es, es domāju, ka tas ir ļoti būtiski šobrīd um, sabiedrībā, kurā um, Lai garīgums ļoti bieži saistās ar kaut kādām tādām pašpalīdzības metodēm, dažne dažādām, ka mums ir pazudis tas tas lielais cits, viņš vai tas, ar ko būt attiecībās un kur piedzīvot kaut ko, ko es kā cilvēks nespēju ģenerēt. Un tā. un tur baznīca patiešām ir, tas ir mūsu aicinājums, ko Jēzus uzticēja saviem mācekļiem un tālāk mācekļu uz priekšu, paudžu paudzēs. Un, um, Mums noteikti nevajadzētu būt par mērķi kaut kā mēģināt visu sabiedrību apvienot. Tas izklausās diezgan bīstami. Es tā domāju par to zobenu arī un par to spēju apvienot sabiedrību. Jā. Es domāju, ka jā, tas, tas tā ir, ka to nemaz nevar izdarīt reāli. Bet, un tas zobens nāk, bet tas zobens nāk tikai pār pašu baznīcu. Tikai pati baznīca var uh, ciest un, un, un iet Nē. bojā vai, vai, vai, vai, vai kaut kādā veidā uh, pārdzīvot to, kas notiek. Ja? Bet viņi nedrīkst izraisīt, ka šis zobens krīt kaut kur sabiedrībā pa labi vai pa kreisi. Ja? Baznīca var tikai pati tādu zobenu saņemt no sabiedrības. Nu, to, to jau tas dara. stāsts ir. Jā. Par to ir tas stāsts. No Bet, tā, ka viņa nepatīk visiem un jā. neapvieno visus. Eh, jo, ja viņi patiktu visiem, tad jau tas jau ir Es, es vienkārši es gribēju uzdot zinkārīgu jautājumu, jo es esmu nu, teoloģiski neizglītota persona un vēl sieviete. Um, un, un mani samulsināja nu, nu tas, ka saistība evaņģēlijām ar, ar vardarbību. Jo nu, Jēzus vardarbīgs laikam bija vienreiz par to koku, ne, kas nenesa augļus. Bet eh, nu, tā vardarbība sinagogā un vardarbība pret Pēteru un pārējiem apustuļiem mm. tie jau nāca nu, no ārpuses. No kādas un, ārpuses? No viņu pašu baznīcas? Nu, tie bija tie, tie jūdi, kas eh, nu, to nepieņēma. Bet, bet tas nenozīmē, ka Jēzus pats eh, teiksim, vai, vai atļāvās būt tajā brīdī vardarbīgs. Nu, viņš saglabāja šo te, nu, savu nu, gan nevardarbīgo pozīciju. Un, tur ir tas jautājums, nu, vai, vai, vai no šī mēs varam secināt, nu, ka tā vardarbība ir tāds labs līdzeklis. Uh, nu, lai kaut ko panāktu, uh, jau arī tā mācība ir domāta, nu, lai mēs, lai mēs no tā mācītos un, un lai mēs neizmantotu to zobenu paši. Nu, lai mēs viņu iebāžam tādā makstī un, uh, un atkāpjamies, jo tas nav tas, tas spēcīgais ceļš, uz ko aicina Kristus. Um, es, es vienkārši jutos samulsos. Jā, es, es sapratu, ka es esmu. Laist, jā, jā, jā. Samulsus. Es sapratu, ka es esmu uh, uh replika nepaskaidrojams, novedis uh, prātus lielā mulsumā. Jā. Jā, jā. Mūsu kungs un pestītājs, kad viņš runā par zobenu, viņš, protams, lieto metaforu, viņš runā par vārdu zobenu. Viņš runā par, par, par zobenu, kas nevis ir izkalts no dzelzs vai bronzas, kā tajā laikā, vai kaut kā tā, lai to vicinātu kādiem pār galvām. Bet viņš arī vēlāk paskaidro, es esmu nācis savest cilvēku naidā ar viņu tuviniekiem Māte, nostā, māte būs pret meitu, un, un, un dēls pret tēvu, un vedekli pret vīru māti. Un, un māsa sadalīsies divi pret trim un trim, trīs pret diviem. Un cilvēki, ienaidnieki būs viņa paša mājas ļaudis. Nu, tas ir vecās derības jau citāts. Ja. Tātad e, tur ir e, tā šķelšanās, tas zobens kā šķelšanās, e, metafora ir garīgas šķelšanās ne, šī, tā ir tā nesamierināšanās ar grēka realitāti tā ir tā nesamierināšanās ar eh, to situāciju, kurā cilvēks ir piedzimis, bet viņš tiek aicināts uz debesīm. Un tas, ka viņu eh, pasauli tāpēc varbūt nu, apkārtējie, nu tie apkārtējie nemīlēs, un arī baznīcā tas būs. Jēzu piesita krustā nesvešie. Viņa baznīcas vadītāji viņu piesita krustā. Bet es tomēr gribētu laikam, atbalstīt sievišķīgo dimensiju šajā sarunā. <laughs> Uh, es par Mariju Magdalēnu. Kā uz to skatīties? Piedošana. Mans jēzus ir piedodošais jēzus. Mans arī. Tad, ja mēs skatāmies uz šīm dažādajām grupām, lūk, tad baznīca nāk kā tiesājoša iestāde. Jā, es zinu, ka tā nedrīkst, bet ne, uh, tomēr nu, tā sabiedrība nespēja uh, pielāgoties. Sabiedrība baznīcā ir interesanta vai nav interesanta. Ar šīm dažādajām grupām, kuras stingri ņemot, ir grēcīgas. Dara piekrīt tādām vērtībām, kuras nav varbūt no baznīcas skatu punkta raugoties atbalstāmas. Ko darīt? Piedot viņiem, kas ir redzīgi, vai drīzāk nākt ar šo vārdu zobenu? Nu, es mēģināšu tā pavisam īsi un, un centīšos pēc iespējas saprotamāk. Redziet, lai cilvēks saņemtu atdošanu, viņam ir jāsaprot, ka viņš ir vainīgs ka viņš ir grēcīgs. Citādi viņš, nu, par ko tad viņam saņemt atdošanu, ja viņš ar to lepojas, piemēram? Par ko? Viņš man tādu nemeklē un nelūdz. Tātad mm, pēc dieva tiesas ir noteikts tas, kas ir svēts, kas ir taisnīgs, kas netaisnīgs. Jā, visi grēcinieki, visi netaisnīgi, pats slepkavs e, ir aicināti atgriezties no grēkiem. Un tad viņi var, lai saņemtu grēku piedošanu, Jēzus asinīs. Tas ir tas, par ko vēsturē ebrejiem, nu, tas ir mans ļoti tuvs temats šodien, ir, e, ir, ir, ir ārkārtīgi izteikts uzsvars. Tātad var saņemt atdošanu tikai tas, kuram viņu vajag. Bet, lai saprastu, kādā stāvoklī ir nonācis cilvēks, atdošanas došana nav teikt, nomierinies, ja tev viss ir kārtībā. Tad, ko tad, par ko tad vispār tas stāsts ir? Jēzus piedod, viņš piedod grēcinieku. Viņš piedod tiem, kuriem nu, mēs runājam par Mariju Magdalēnu, eh, kura klausīdamās Jēzu eh, raudāja un viņas asaras lacīja viņa kājas. Viņa bija satriekta par to, kā viņa ir iepriekš dzīvojusi. Nevis, ja es mani piedevis, nu, tad jau tā lieta viss ir laba. Es atvainojos. Šeit tieši ir tas moments, kurā mēs bijām nonākuši. Kā tad panākt, lai sekulārā sabiedrība baznīcā ieklausās? Jo ja šī eh, ieklausīšanās nenotiks, es vēl nerunāju par sapratni, bet šis ieklausīšanās moments, eh, tad arī mēs nevaram panākt to, ka cilvēki saprot savu grēku un nožēlo to. Jā, nu, mēs nevaram iebarot eh, bauslību un evaņģēlīju kā tādu lētu preci līdz tādām lietām, kuras tā kā, sabiedrība pievelk, kas, pat, kas viņai patīk. Tāpēc jau cita veida nav kā tikai sludināt uh, Dieva spēkā bauslību un evaņģēlīju. Proti, no sākuma bauslība, kas apsūdz grēku, pēc tam evaņģēlīja, kas dziedina grēcinieku un ved viņu uz debesīm. Uh, tas ir tas mērķis, ar ko baznīca vispār eksistē, viņai, viņas eh, rezonu dēta. Tas, tas, kāpēc viņai jābūt vispār? Ja? Citādi viņa vispār nav baznīca, viņa nevajag tādu. Iztiksim bez tādas. Bet tas ir, ja, ja viņi neved uz debesīm, tad tā nav baznīca. Un, un, un, un, un, un tas ir tas, ka, kā vienīgais sludinot. Jā, sludinot, un tad jau ir cilvēki, nu, viņi ieklausās, neieklausās. Bet kaut kā iemānīt viņus iekšā to, ka mēs tagad pieņemam visus un tā un tā. Tad viņi pēc tam teiks, ka mums nemaz nevajag jūs. Nu, kas mums visur visus pieņem? Nu, arī, es nu, atceros tā. Nu. vienu stāstu, kas šoreiz nav par Lutherisko baznīcu, un, un tas ir par vienu pareizticīgo priesteri un viņu cilvēki ved mašīnā uz, uz nākamo dievkalpojumu, un, un viņi redz, ka ceļa malā stāv viena uh, jauna meitene, tādā minisvārciņā, un ir skaidri redzams, ar ko viņi nodarbojās ikdienā. Ka viņi pārdod savu ķermeni. Un viss viņa mašīnā sēdošie nodomā, paskaties, kāda palaidniece. Un tad brīdī, kad viņi to nodomā, tas priesteris skaļi saka, ka nabaga meitenīte, viņai noteikti ir ārkārtīgi augsta, tāds vējš pūš. Un, nu, lielā mērā nu, tas, kādā veidā nu, mēs runājam un ko mēs tajā otrā cilvēkā ieraugām, vai mēs ieraugām Kristu vai, vai to grēku pirmo. Galu galā nu, katrā pat vissamaitātākā cilvēkā ir tas Kristus atspūgs. Un tādā ziņā nu, man liekas, ka nu, tās vispirms ir mūsu acis un, un, un Un, un mēs kļūdāmies nu, tajā pirmajā skatiņa momentā, un, un tas, kas mums liekas svarīgs, uz to mēs izgāžam to savu artēriju. Bet tā, tā lieta jau ir nu, tā skatīšanās. Es atceros arī atcaucoties uz arhibīskapu, kur viņš bija gājis Tihānas dievmātes ikonu skatīties. Viņš teica, ka viņam bija redze uzlabojusies. Un kamēr viņš atkal kaut ko nešķīstu bija skatījies, viņam tā redze atkal sabojājās. Tas, tas bija viena no, es atceros oficiālu <coughs> ceremoniju, nu, kur viņš bija teicis tos prediķi. Paldies par šo piemēru. Um, tas varbūt uh, tagad sēžot starp Aleksandru un šo piemēru, es domāju, reizēm jau ir tā, ka, ka ka dzīve cilvēkiem ir to, ja tā var sacīt, bauslība pasludinājusi. Un uh, viss, ko cilvēki grib dzirdēt, ka viņi cer, ka var būt, ir vēl kāda izēja, ka var būt, uh, man var būt kaut kādas pārmaiņas manā dzīvē notikt. Un, un tas tāpēc. Uh, ir svarīgi, ka no baznīcas kā, mutes izskan abas šīs vēstis. Viņām abām ir jāizskan nu, skaļi un, un, un, un, un pauslība. Noteikti arī mēs tagad dzirdam, un noteikti mums ir kaut kāds izjūts līdzi, bet nu, noteikti arī tai ir jāskan mīlestībā. Um, un, un, un, un tā, bet tur noteikti viena vai otra mums nav jāizdara izvēle starp vienu un otru. Ja tā arī abi ir vajadzīgi tai sabiedrībai, kurai mēs esam aicināti kalpot. Es vēl gribētu uzstādīt vienu jautājumu, kas mūsu jautājumu sarakstā man liekas ļoti būtisks. Ņemot vērā, ka tomēr kristiešu skaits uh, sarūk, baznīcas tukšojas vismaz pēc Covid. Uh, kā varbūt būtu jāskatās uz šo faktu, uh, vai kā būtu mm, jāmainās, vai kas būtu jādara, lai uh, patiesībā tieši palīdzētu cilvēkiem? Es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem mūsdienu sabiedrībā, pie tam ļoti dažādiem cilvēkiem mūsdienu sabiedrībā, pietrūkst šīs cerības, kas arī nāk ar vēsti. Kā piekļūt viņiem, par to bija mans jautājums. Kā neatgrūst viņus, kā iekļaut viņus, un kā arī baznīcai pašai līdz ar to būvēties stiprākai. Nu, Atcīm redzot, tāda viena zelta atbilde nav. Ja viņi būtu, tad tad, tad, tad noteikti nevienam vairs nebūtu jājautā pēc tās, jo baznīca to īstenot. Um, Nu, es varu visādas tādas atsevišķas <laughs> domas sacīt, bet, bet kā es vēlreiz saku, mums nav skaidra atbilde, kā, kā tad var baznīcas sabiedrībā savu aicinājumu piepildīt šodien tā, lai statistika uzlabotos. Varbūt Viena lieta, kas arī ka statistika arī nav pašmērķis. Baznīca dzīvojas dažādos laikos, tādā statistikas ziņā. Nu tā. Protams, mēs gribam redzēt, kad, kad ir vairāk cilvēki, kas, kas, kas var augt savā attiecībās ar Dievu, baznīcas kontekstā. Bet, uh, Nu, varbūt viens virziens ir, kad mēs šobrīd par to arī vairāk runājam, un es redzu arī katoļu baznīcu ietē virzienā. Mēs ejam vairāk, cenšamies būt klātesošāki digitālā vidē. Um, noteikti šodien tai vēstu pasludināšanai jābūt ir vairāk dialoga formā un sarunas formā. Uh, um, nu, galu galā es domāju, ka tur nav nekāda, nekāda jaunuma, kad ka visbiežāk jau to evaņģēlīju noteikti sadzird cilvēki, nu, tie, kas ir ārpus baznīcas, ne no mācītāja kancelē, bet no kāda cita ticīga cilvēka dzīves piemēra un attiecībām. Un tur varbūt es sacītu, ka, manuprāt, nu tā, ka mēs daudz cilvēku šodien tādu ticības un reliģijas jautājumi ir tikai iestūguši tādā nu, par, dziļi personīgā līmenī, ka es par to ka, nu, nekādīgi īsti nevaru nu, ne, ne, runāt, un labais tonis ir nerunāt un, un kaut kā neliecināt varbūt ar savu, savu stāstu. Un, uh, tas būtu tāds, ka man gribētos, lai baznīca jūtas drošāk to evaņģēlīju apliecināt un paust sabiedrībā, bet es domāju tādā personīgā līmenī. Jo tā, man, manuprāt, tā ir tā jēzus sākotnējā, ja tā var sacīt, stratēģija, ka tas notiek caur attiecībām, caur dzīvām attiecībām. Jā, par sabiedrību, ja lieto to vārdu sabiedrība, liekas, ka tas kaut kas tāds abstrakts un liels, jā, bet sabiedrība jau pēc būtības ir cilvēki, jā, individuālie cilvēki, un katram cilvēkam Viņam ir tā savs kaut kāda nu, īpatnība un vajadzība, kas viņu spēja uzrunāt un, un, un kas viņam spēja baznīcu padarīt nozīmīgu. Man liekas, ka tas, tas Jēzus piemērs tomēr nu, viņš, viņš ir uh, uzmanības vērts tādā ziņā, ka, nu, piemēram, kad Jēzum tur atveda pie viņa vienu paralizētu slimnieku, ja, un tur uh, izjauca jumtu tai mājai un nolaida Tur neviens vārds vēl neizskanēja no tā slimnieka puses, ne no tā viņa drauga puses. Ja? Bet ja es vienkārši uz viņu paskatījos un uzreiz teicu, tev grēku, tev piedod. Es personīgi domāju, ka tiešām šis atdošanas vēstījums iet pa priekšu tādam bauslības vēstījumam. Ja? Un man liekas, ka tas ir tas, kas varbūt sabiedrībai ir vajadzīgs, kad, kad ir vajadzīga pa priekšu šī atdošanas vēsts. Ja? Jo, jo mēs jau zinām, nu, mēs, kas esam arī vecāki, kuriem bērni. Ja? kā bērniem nepatīk jauniešiem, ka viņus uh, moralizē vecāki. Ja man, kad es kādreiz krītu šajā kārdinājumā, tad man meita atbild ar Madonas vārdiem, papadonta priči. Ja? <laughs> Un, un es, es, es saprotu, ka, ka, kas, kas ir tas. Ja? Ka, nu, Tas vienkārši nedarbojas. Viņai vajadzīgi ir atbalsts, varbūt uzslavu tajā brīdī, nevis kaut kāds atkal uh, mans, mans gudrais, uh, no, norājošais padoms. Ja? Uh, Bet varbūt tas tiešām darbojas visās sabiedrībā arī tādā veidā, ka baznīcai vajadzētu nākt ar šo te, ar tādu piedošanas redzējumu, ja, ka tas ir tas karoks, kas jānes piedošana. Eh, un, un, un klātbūtne, draudzīgums, ja, saprāšana, empātija un tādas lietas, ja, uh, eh, iepratīt tam, ka kad, kad, kad baznīca krata pirkstu un rāda ar pirkstu vai kaut ko tādu. Tā, ja. Nu, es domāju, ka tas būtu varbūt tas veids, kurā būtu jācenšas vairāk virzīties mūsdienu sabiedrībā. Laiks mums iet uz beigām, un gribētos vēl arī varbūt tās iespēju dot reaģēt no auditorijas, un vai tas jautājums vai kāda replika, ehm, tā kā ja ir, mēs tikai mikrofonu padosim. Tas mikrofons nedarbojās. um, paldies jā, par diskusiju par jūsu domām un, un idejām. Mums <clears throat> jautājums būs no, no šī projekta, uh, kā projekta vadītājai. Uh, nu, tagad trīs gadus pētnieku komanda ir pētījusi Latvijas Savienības Lutrisko baznīcu. Mēs esam domājuši par konservatīvo, liberālo, bet arī 120, uh, bet mazliet vairāk um, 120 um, cilvēku ir nointervēts, 60 eh, mācītāji, mazliet vairāk laika bija laika. Es pareizi atceros. <laughs> Nu, um, un faktiski tas varētu būt tāds spogulis uh, eh, baznīcā. Ne? Uh, mans jautājums jums uh, tāds, uh, vai jūs tas interesē? Vai jūs to gribētu dzirdēt, redzēt, lasīt, nodot tālāk, eh, ko pētnieki ir atraduši šajos trīs gados. Otrs jautājums. Eh, ja nu ir tā, ka Aivita iezīmēja, eh, ka nu, ir tas hierarhiskais, varbūt pat kļūst stiprāks, vai tā ir šajos pēdējos 30 gados, vai jums liktos, ka tur kaut kas ir jādara? Paldies. par to interesi. Da, um, manuprāt, arī šim visam projektam, es saprotu, arī bija mūsu baznīcas svētība un atbalsts un iesaiste. Kā, tad, es domāju, tas rāda attieksmi. Um, <clears throat> nu, arī tas, ka mēs esam šodien šeit, tā arī man, man liekas, ir tāda attieksmes paušana. Uh, un, um, Un es domāju, mēs esam, mums, mums ir cilvēki, ir prasījuši, ir tie, kas ir intervēti. Nu, ar jautājumu, kā tas, kā, ar ko tas rezumējās, vai kā arī kaut kāda secinājuma. Tā kā ir, mēs noteikti, nu, ir viena lieta, ka notiek kaut kāda publiska secinājuma, secinājumi ir noteikti pieejami arī kaut kur publiski, arī, piemēram, šī projekta mājaslapā. Bet uh, iespējams, ka var domāt vēl par kādiem veidiem, kā tie cilvēki, kas ir ieinteresēti, varētu tapt iepazīstināti. Arī ar, ar šī projekta secinājumiem. Par to autoritātisma pieaugumu. Tur, protams, ir mums ir svarīgi, kādas atkal mēs jēdzienus lietojam. Jo es domāju, nu, es, es vairāk skatītos tā, ka nu, tad mēs varam sacīt, ka Jēzus bija bezgala autoritārs, tāpēc ka viņa, viņa mācekļi, viņa cienīja, bijāja un bija gatavi noteikti citēt daudz, daudz, daudzas reizes. Bet nu, mēs teiksim, ka visticamāk, mēs teiksim, tur tas nav jautājums par autoritārismu, ka tur ir jautājums par kaut kādu harizmu, par spēju pārliecināt, par savu piemēru. Un tad es teiktu, ka tas ir vairāk, kur es teiktu, kāpēc mūsu baznīcā, kas ir noticis pēdējos 30 gados, baznīcā raugoties uz arhibīskapa pamatu. Ja, un vai ir vajadzīgas pārmaiņas? Acīm redzot, pārmaiņas būs neizbēgamas. Kā jūs daudz zinat, un diez vai mēs varam uh, kopēt un pavairot uh, šī brīža arhibīskapu. Tā kā pārmaiņas ir neizbēgamas. Jā, lūdzu. Uh, uh. Es tā pusē klausījos, par pusē tūkoju, tā kā es visu neizsakoju. Uh, bet savā veidā man likās, tas mazliet šī diskusija uh, atsaucās arī uz to, ko vakar uh, mūsu galvenais runātājs teica par dažādām valodām. Man liekas, arī bišķi dažādas valodas tika lietotas un tā saprašanās mēģināja to darīt, tas bija ļoti labi. Uh, bet vēl joprojām paliek tās dažādas valodas, ko mēs ar kuru terminu uh, saprotam. Un es gribēju uzdot jautājumu maniem panelistiem, kas jums palīdzētu veidot to dialogu, to, ka mums tā valoda būtu kaut kā tāda, kurā mēs būtu labāk varētu sarunāties tieši no tā valodiskā jēdziena viedokļa. Kas kuram panelistam būtu tas palīdzošais? Saprast, lai mēs jā, varam runāt par kaut ko, nevis viens runāt par vienu, otrs par otru, mēģināt kaut kā tur savstarpēji aizsargāties vai tam līdzīgi. Kas, kas būtu tas uh, palīdzošais? Nu, mums bija diezgan vienkārši. Mums pētījums kļuva par šo instrumentu. Tas, tas, ko es arī profesionāli ikdienā daru, um, runājot ar cilvēkiem, man interesē nu, tas, tas viņu viedoklis un viņu pasaules skatījums. Un, uh, Un šī iemesla dēļ es esmu antropoloģija, un man tas ārkārtīgi fascinē. Nu, proti, tā, tā citādība, un tā būtu šausmīgi garlaicīga pasaule, ja visi domātu tā kā es. Tad būtu, ka es visu laiku sarunājos ar sevi. Bet es arī zinu, empiriski no pētījumiem ir ļoti daudz tādu cilvēku, kurš sarunājās ar sevi, un viņi par to jūtās ārkārtīgi labi. Bet tā ir atkal mana profesionālā deformācija. Es arī eh, ievēroju šo te, arī no, no mūsu pētījuma, dažādām prezentācijām, ja, ka tās valodas visu laiku ir a, atšķirīgas. Ja, kur viena puse runā un uzsver šausmīgu dzimumu vienlīdzību, otra puse uzsver tradīciju un, un rakstus. Ja, un, un, un, Visu laiku ir tādi dažādi argumenti, it kā viss svarīgi, bet, bet tie uzsveri ir citi. Uh, Un, un man šķiet, ka nu, man vienkārši tikai palīdz tas, ka tās puses spēja eh, cit, citu eh, saprast, pieņemt, dzirdēt, uzklausīt un, eh, un saglabāt šo te, nu, cieņu pret, pret šo citādo viedokli. Bet tā es tiešām neredzu izēju, jo <laughs> tāda sajūta, ka, ka tajā atklāšanas prezentācijā ja, tas, tas vienkāršais izteiciens par galvu nestrīdās nu, no viņa laikam nekur nevar, nevaram mēs <laughs> izbeigt. Tas, tas tomēr ir gala secinājums. Jā. Nu, tad, <laughs> jā, mm. nu, es domāju, ka viss ir pilnībā kārtībā, jo arī ar valodu. Jo, ja mēs gribam palikt godīgi un tieši, vai ir kaut kas tāds, par ko mēs nevarētu izplūkties un pēc tam mīļi dzīvot kopā? es domāju, nekā tāda nav. Tā kā uh, turpināsim sarunāties un, un lai Dievs svētī. Bet tas ir jautājums par politiku. Jo politika <laughs> ir tieši tās kopīgas valodas atrašana un kopīgu risinājumu meklēšana, un es gribētu ticēt, ticēt, atrašana. Varbūt vēl ir kāds jautājums, Lūdzu? Jā, paldies par jūsu viedokļiem. Es paturu zinot no valodnieku viedokļa par valodu, vienkārši par, uh, tīri par terminoloģiju. Es domāju, cik svarīga ir terminoloģija, kā mēs visu to zinām. Man šķiet, ka viena daļa no, no jūsu diskusijas bija arī tas, kas latviešu valodā mums ir viens vārds politika, bet ir angliski, piemēram, divi vārdi politics un policy, un viens runā mm. par vienu, otrs par otru, un tas ir kā pārplūst. Tas ir tīri par to, cik svarīgi ir arī, nu, reizēm tā terminoloģiskā precizitāte vienalga, par ko, par ko mēs runājam. Bet vēl par vienu citu lietu man klausoties un domājot līdzīgi šodien dienas gaitā man ienāca prātā tāds, eh, mm, ko man izdalīja kādreiz kāds eh, misionārs, kurš patiešām reāli bija strādājis savā, eh, savā misijas laukā un ne, nenotiek un nenotiek tā, kā vajadzētu, un nu, kalpojot ar visu sirdi. Un tad uh, viņam tie tuvākie vietējie ir, ir, ir teikuši, zini, ir jau viss labi, un mēs redzam, kā tu centies, bet vienkārši tu nekasi, kur mums niez. Un tas mans jautājums ir, vai jums liekas, ka šobrīd uh, baznīca, visas baznīcas Latvijā vienalga šī, uh, vai, vai, vai mēs kasam tur, kur niez, un kas ir tā vieta, kas niez sabiedrībai, un kā salikt tās divas lietas kopā? Paldies! Es atceros savu sievas tēvu. Viņš vienmēr teica, tā, kas kur niez un niez kur kas ja vai tik sākt kasīt un sāks arī niezēt. Bet, eh, vai, tas bija, vai tas bija tā kā par to, es nezinu. tas ir par to, ka baznīca vienkārši neatbildēja mirklī tiem misionāriem, kas nāca. Viņi nerunāja aktuāli par tiem jautājumiem, kas tai otrai konkrētai kopienai bija svarīgi. Un tas bija tas, viņi saka, mums niedz vienā vietā, bet jūs mums kas ir citā vietā. Ja? Vai mēs kāds ir šis par baznīcu? Ilzai, varbūt Ilzai atbildēt. Tas jau jautājums par to, vai mēs zinām, kas ir mūsu mērķa auditorija. Vai, kas, vai mēs zinām, kā, vai baznīcā mēs zinām, kas ir mūsu ticīgie, kāda viņi ir, ko viņi grib, ko viņiem vajag, kas viņiem uztrauc, neuztrauc. Vai mēs teoloģiski nozarē zinām, kāda ir mūsu studenti, pētnieki, kāda viņi ir, kas viņi ir, kas viņiem uztrauc, ko viņiem vajag. Vai mēs kā pētnieki zinām, ko baznīcai no mums vajag teoloģijas lomā un otrādi. Vai mēs zinām savu mērķu auditoriju? Jo tad mēs arī zinātu, kur kuram kā nies un kā mēs varam pats. Nu, varbūt šādi pētījumi, kurus mēs tikko esam arī pabeiguši, un arī citi pētījumi līdzīgi kaut kādā mērā atspoguļo to, ko nu, kaut, kaut kāda vide ir kas ir tās, tās problēmas, jā, kas, kas, kas virmo gaisā un kādas ir tās varbūt vajadzības un tādas neapzinātās kaut kādas grūtās vietas. Ja, un, un, un tāpēc varbūt jā, baznīcai vajadzētu varbūt tiešām vairāk nu, pievērst uzmanību arī tiem, tiem, tiem nu, zinātnes eh, kaut kādiem eh, atradumiem, ja, kur ir šie pētījumi rezultāti. Un, un, un, un mēģināt tajos kaut ko varbūt ieraudzīt, kas ir viņiem nozīmīgs un svarīgs. Tādā ziņā jā raugoties kvantitatīvos datos, katrā ziņā tur ir diezgan liela rūme, jo ja 62% aptaujā saka, ka viņi ir kristieši, un nu, tad 54% identificējās no šīm trim lielākajām konfesijām, tad tikai 1% no, no vispār visiem aptaujātajiem iet uz baznīcu biežākā reize nedēļā, un tad ir 4%, kas vismaz reizi nedēļā. Tā kā tur ir nu, diezgan daudz uh, nu, vietas šai mērķa auditorijas izzināšanai izzināt, kuram kā ausis niedz tas ir. Jūsu darbā, jūsu Jā, tas ir apustuļu Pāvila citāts. Būs mācītāji, kas sludinās tā, kā kaut kuram ausis niedz klausīties. Tādiem nē, neseko. Viņš nepasaka. Es tāpēc tā iemetu. Bet jautājums jau nebija par ausumu iesēšanu, es domāju. Nu, bet par auditorijām runājot, es domāju, tās auditorijas jau ir, nu, te bija runa par to, ka tie ir ticīgie vai tie ir tie, ka ticīgie, kas neiet uz baznīcu, viņas, nu, mēs apzināmies, ka tās auditorijas ir ļoti dažādas. Un, uh, un, un kopumā mums ir jāskatās, ka mēs esam Nu, baznī, baznīca ir priekš sabiedrības, jeb valsts, nu, pat, pat ne pāri valsts robežām, bet nu, primāri mēs sakām, tā ir Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca. Nu, tādā primārā mūsu auditorija ir Latvija visā tajā dažādībā, kādā tā ir. Uh, un pilnīgi noteikti mēs varam sacīt, ka mums, mums ir ko iepazīt, mums noteikti ir vēl daudz ko saprast, kādā veidā labāk to vēsti var cilvēkiem parādīt, apliecināt. Mēs noteikti nesakām, <laughs> ka kaut kur mēs esam atraduši. Es jau teicu, mums nav tāda viena kaut kāda instrumenta skaidra. Mēs, mēs, nu, mēs tā kā varētu sacīt, mēģinām līdzīgi kā Jēzus sūtīja mācekļus, no mācekļa gāja. Viņiem atbildes bija, man liekas, ļoti maz <laughs> gatavas atbildes. Tad nu, viņi gāja nes to vēstu. Noteikti to var darīt dažādos veidos, un, um, un tas ir kaut kas, ko mēs noteikti mēģinām. Uz ko mēs mēģinām skatīties un ko mēģinām meklēt. Ceram, ka tajā mūs vada arī svētais gars. Jo, nu, mēs te par to baznīcu runājam, tā kā tagad tādi atlocītām rokām menedžeri, uh, ko mums tagad vajag. Nu, mēs ļoti ceram, ka tā nav tikai mūsu baznīca, bet ka tā ir Kristus baznīca un ka svētais gars mūs vada uh, tajā un ka ir jāklausās arī viņām. Nu, tas ir dieldarbs. Desmit cilvēks pie dieva. Paldies! Man bija, nezinu, kā Jānim, liels tiešām patiesi prieks, ka mēs uh, savācām kopā tik dažādus cilvēkus un uh, uzklausījām tik dažādas tomēr perspektīvas, tik dažādās valodās, uh, lai saprastu, ka varam sarunāties